Need sõnad on kerged ja lihtne on viis, kui otsa saab see, mis peaks tegema siis. aga ilusad töölukud ju ongi kõik need, kes jooksevad eest ja vaid näitavad keelt. Je te donne me nota, je te donne me mu, kota palisompu da tu papa tempu. Inni pure frasce solidano fort, su che j'imagine ce que j'ai quoi. And that's be go on from day to day Je te tornerà la i moscialdi c'est les Le les les che le gucto le No sont son un geno Et l'humour et l'amour sont notre Je te donne tu mes di tous ces sei qui sont sont tout change Los me J'oublie encore d'y Fo. Je te donne ce coup, ce coup, je vends Ooh yeah, rhythm and soul. Ooh yeah, rhythm and soul. Je te donne, donne, donne ce que je suis can give you my voice, spring with rhythm and soul. Je te trône à mes mots, je te tourne à mes rois. stand my love and these stories I told. que j'imagine, ce que je I can make you feel good even when I'm down. Les raisons qui m'emploient Les te perdre espoir. My voice is a tactful that you can climb on. Les vols fragiles, faut à la fin. Je te Je te tends.